Bake bidea mugimendua ipatuko dugu goizuntan gurekin taldeko bikide, peio dufo eta horror marten egunon. Egunon. Egunon. Gizarte zibilaren uh, mobilizatzeko garaia izanki alderdi sindikatu edota gizarte zibileko kide desberdinak, beraz elkartu ziste, bake prozesu famatu honi segidabate maiteko asmoarekin, eta aieteko konferentziaren segida izanen liteikela, beraz, aiduriz abenduaren ama bostean, baionan foro bat eh, antolatu duzue, lehen eh, galdera simple bat, zoinda bake bidearen helburua ba, bake iraunkor bat eh, eh, lortzea, zenta gaurko bakea ez da bat ere iraunkorra, eh, ikusten naldugun bezala egunero, zenta violentzia alde batetik gelditu bada, represioa bestetik ez da bat gelditu, eta urratxan dibatzuk egitekoak dira oinon gaur egun Euskal Herrian bak e, iraunko hori lortzeko. Gure helburua da ez uh, bakarrik uh, eh, politikoa eustea bakea egitea. Bakea egin behar dute eh, gizarte zibileko, zibileko hainitz dienak. Eta bestena ez da lortzen halko. Mm Eta hortarako lan egiten dugu uh, hori lortzeko. Enizasuna ipatzen duzuno peo dufo, CGTko kidea ziren, horror marten batasunako kidea, bakotsaren lana desberginada, desberdinada, zer kelkartzen daituzte baki Be, peiok erraiten diena, uste dut uh, bake den uh, kide gu, oro, zeren eh, uste dut naiz eta talde uh, zabala ginen, pixka eta initza da momentukot, eta denek interes uh, dugu, da dugun borondatea prozesu baten baitan uh, kokatzeko, uh, Ene ustez komunean duguna da gure bizipena hemen eh, bizitzea. Uh, eh, Egealitate ala ere naiz eta ibilbide desberdinak ditugun. Egealitate berdina bizitzen dugu. Uh, batzutan gordina. Beraz uste dut, talde horren uh, haman komun uh, hori dela uh, diendearen borondatea eta interesa pertsonala gainera zeren hor eh, jendea bere, bere, bere burua ordezkatzen du. Naiz eta uh, jende batzuek baduten hoien egituren uh, baimena edo bainan, bainan uh, zinez uh, desmartza individuala da. Eta uste dut denek duten uh, uh, sede berdina nahi du gatazkaren gainditzea eta aterabite baten atsemaiteat uh, Abenduaren haman bostean, bai honan beraz foro bat antolatzen duzue, nola antolatua izan da konkretuki egun hori eta zer espero duzu hortik ateratza? Eh, beraz, antolaketaren inguruan abiatu uh, ginen eh, zinez, eh, bon, gizarte jaiten dugu beti, eh, girela gizarte zibilaren adierazle izan nahi baina horra konkretuki uh, zerren nahi duen uh, ariketa egin dugu eta ari bon, lehen gauza da uh, gizarte zibilerat, edo beren publiko egin behar dugu eh, gure sedea eta ere uh, eh, uh, zegai emaiten dugun ez da baidan uh, gizarte zibilan nola hasi baita naiz eta gu gogo eta fasean giren praktiko tasun hori. Eta beraz abiatu ginen uh, forum, formula baten uh, lan zen eta hortik ebe uh, baionako eh, fakultatearekin uh, bat egin genuen horiek baitzuten antzeko sede bat eta beraz uh, uh, biek itzeginez uh, uh, ba, ziren bidei ustartzen altzirenak beraz erabaki duku uh, elgar uh, egitea egun hori eta denborarekin uh, uh, dintzaiku uh, irugarren antolatzaile bat dena lokaji eta beraz orain eh, gira partaidetza bat uh, eh, sedea da be, ez da baidak pistea uh, eh, gizarte zibilan eta irankortzea ez da baida. Beraz uh, foruma abenduaren ama bostean lehen data da, baina gero nahi da mm, ez da baida hori uh, urte antzeak atseman molde bat ere hori uh, biziarazteko eta izan dadin uh, uh, gogoetatzeko ere gune bat.